anasema wahia tahafu min ghadabi rabbiha wa iqabih ilhali mwanamke mu'min mwema ana hofu anatakiwa awe na hofu min ghadabi rabbiha wa iqabi kutokamana na ghadhabu za Mola wake na adhabu zake idha asat zawjaha pale atakapomuasi mume wake وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نكو حقيقة نشاسيما متومي صلى الله عليه وسلم كما يلفقوجي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه كما نسيما متومي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا وات وتخوكونا عذاب كالزين يوم القيامة سكو قيامة اثنان نوات أي نبيل امرأة عصت زوجها kwanza ni yule mwanamke anayemuasi mumewe, anakwenda kinyume na maelekezo ya mume wake, anamuasi, anamwendea kinyume. Mume anamtuma hatumiki, anaelekezwa na mume haelekezeki. Huyu ni wa kwanza, atakuwa na adhabu kali kuliko watu wote siku ya Kiyama. Wa pili wa imamun na imamu amma qauma amewaongoza watu wa hum lahu karihuna ilhali hawampendi hawampendi kwa nini kwa umbile lake a a hawampendi kwa nini kwa utaifa wake a a hapana hawampendi kwa nini kwa rangi yake aliyokuwa nayo a a hapana kwa sababu ya jambo ambalo linafungamana na dini, ima ni muongo na dini haitaki uongo, huyu ni muongo kabisa, au ni mtu fasik anafanya maasi. Sisi hatumpendi mtu wa maasia awe kiongozi wetu, wanatusalisha au kiongozi wetu katika mambo makubwa, au ni mtu wa dhulma dhulma au ni mtu asiyejua au ni mtu wa bid'a na mfano wa haya wakawa wanampenda mwingine kwa sababu ya dini yake na uzuri wa dini yake mkweli anajua ni mtu wa dini mtu wa akhlaq hadithi hii ameipokea Imam Tirmidhi wa Ibn Abi Shayba kutoka kwa Amr ibn al-Harith ibn al-Mustaliq radiyallahu anhu falmar'atu almuslimatu hivyo mwanamke wa kiislam tukbilu ala ta'ati zawjiha anakuwa na ikibali katika taa ya kumtii mumewe ikibali anaendea analiendea jambo la taa watakhafu min isyani zawjiha na ana hofu jambo la kumuasi mume wake hilo la muhofisha zaidi kinyume na wengi wa wanawake aweza kaonesha kukutii pale upo. Ukishasafiri, ukishaondoka, yale usiyoyapenda usiyoyataka ndio anayoyafanya. Huyu hana hofu na Mola wake, siye huyo anayekusudiwa kwamba almar'atu salih almubarak, siye anafanya ukiwepo au anakatazika na usiyoyataka ukiwepo mbele ya macho yako. Ukimpa mgongo, basi kosa. Huyu si kwa nini anakuwa na ikbali kwenye taa ya mumewe na kumhofu juu ya kumaasi liannaha tarju thawab Allah kwa sababu yeye huyo anataraji thawabu za Allah watakhafu iqaba na anaogopa adhabu zake lakinaha ma'a ta'atiha lizaujiha lakini pamoja ya kwamba anamtii mume wake لا تطيعه إلا في غير معصية الله همتي إسفقوا قد كيالي سوكوا معاصي يلي سوكوا معاصي أنا امتي يكيوا معاصي ها همتي أما إذا أمرها بمعصية الله أما يكتكي فما لمؤمريش معاصي يكو معاصي الله فإنها لا تطيعه hakika almar'atu almuslima as-saliha almubaraka la tuti'uhu hamtii mume wake kama lau amaraha an tumakkinahu kama ambavyo lau ikitokea mume amemwamrisha mke wake an tumakkinahu amwezeshe min alistimta'i bima la yajuz kustareheka naye kupitia mambo yasiyofaa fa innaha la tuti'uhu mwanamke muislamu mwema mubaraka hamtii mume wake katika hilo anataka eh, amwendee kinyume na maumbile mke wangu nitakupa gari nikubalie mke wangu bwana wajua mimi sipati raha basi tu kuna akhi mmoja anasema anasikia mwanamama mmoja akilalamika kwamba mume wake anapenda mwendee kinyume na maumbile akitaka kumpa ile ya halali mke wake kumpa mumeo ya halali aa, mume anamwambia hii hii mimi sitaki hii kaitoe hata kaitoe kaitoe sadaka akhi mmoja hivi aliwahi kulalamikia habari moja ikiwa imesihi hii habari lakini wako wanaume wanaowataka wake zao kinyume na maumbile na wanawarubuni baadhi ya wakati mtu anakuwa na tabia yake anayo endelevu tangu zama zake hizo mpaka ameoa binti wa watu afifa amejituliza binti muungwana anajifanya kama vile anakosea njia kama vile anakosea njia lakini anamwangalia yule mwanamke atasemaje akiwa binti amekuja juu ha vipi mwangu ah wallahi da subhanallah adhim usiku watu wagiza watu nani bwana msamehe mke wangu akiona kapiga kimya anamalizia haja yake akiona hataki anaweza kumbembeleza awajua kidogo kidogo mke wangu utazoea kuna shida ni haswa nafurahishwa na jambo hili siri yako mke wangu baina yetu ni nistiri mumeo akimwona namjia juu atasema shetani kanipitia basi tusameane mambo yaishi harudi tena kwa mwanamke huyo lakini wengine wanaendelea kuendelea kuwarubuni mimi ukinipa hii mke wangu ukiniridhisha haswa kwa kunipa hii vile viwanja vyangu vinne kimoja na kuandikisha jina wallahi alazim na ukiendelea nitakununulia mimi gari boda bodaboda mimi utakuwa ni yako na kupokea hela mtu anajifanya hivyo anajitangu moyo wake mgumu mwanamke mpaka aona mume wake mwingine mume amemkasirikia wiki nzima hasemi na yeye kisa amemnyima kitu hicho sasa atafanyaje ameshazaa watoto watatu na yeye sasa tukiachana hapa itakuwaje? Kwani sinamridhisha kini moyo wangu nimechukia, dhambi si zake mwenyewe. Watu wanakwenda mwisho, mtu anakuwa ni ada yake, wanakwenda kuumbuka mahospitalini wanapokwenda kujifungua. Wallahi alazim. Sasa mwanamke huyu tunamzungumza, almar'atu as-saliha almubaraka, hamtii mume kwenye kila alitakalo, kama hivi walau amaraha an tatajammala bima la yajuz na lau pia mume akimwamrisha huyo mke wake an tatajammala kujipamba bima la yajuz kwa asiyofaa kanamsi mathala kama vile kutinda nyusi kwamba mke wangu bana manyusi yako mengi yamejaa mpaka najisikia tafrani, shika pesa hizi nenda saluni katengeneza nyuso zako taka usitengeneze nyembamba mithili ya mwezi mwandamo ndio mapenzi yangu mimi shika pesa hii fa innaha la tuti'uhu asimtii mwanamke mwema hamtii mume katika hilo au amamrisha mwanamke wangu mimi kuna makucha fulani nimemwona nao dada mmoja hivi makucha marefu imepakwa rangi nyekundu na nyeupe na nyeusi nyeusi kwa mbali, shika pesa hizi, kaniwekea makucha. Anasema Sheikh, baadhi nisai, baadhi ya wanawake yattasilna, wana wanapiga simu wayakulna, na wanasema ya Sheikh, inna zawji yaqul, mume wangu ananiambia inna jabinaki yahtaju ila nams. Jabini sehemu hii paji la uso paji lako la uso lahitaji kutengenezwa eh, nyusi fanmusi sha'ra aljabin tengeneza nywele zako za nyusi kwa maana tengeneza nyusi zako katinde nyusi haya malalamiko wanalalamikiwa mashekhe na baadhi ya kina mama mwingine inna zawji yaqul mume wangu anasema ananiambia inna sha'raki hakika nywele zako yahtaju ila wasl zinahitaji kuunganishwa zikaongezewe kaongeze nywele hizo kaunganisha mwingine inna zawji yaqul hakika mume wangu ananiambia ilbasi li albaruka nivalie wigi fahal utiuhu ya sheikh je shekhe naruhusiwa kumtii fa inna haqa zauji adhim kwa sababu haki ya mume ni kubwa falnasma hadhihi alqissa hebu tukisikilizeni hiki kisa shekhe anasema linalama annahu la yajuzu lilmar'a ili tuelewe kwamba haifai kwa mwanamke أن تطيع زوجها في هذا كمتي مواكك كجمهيلي فقد جاءت امرأة إلى رسول الله أليكوجا ونمك موجا قمتوم الله صلى الله عليه وسلم فمن فسيم حديث يمام عائشة رضي الله عنها فذكرت له أكتاجا إلى من ماما كمتجي أمتوم صلى الله عليه وسلم خباري annaha zawajat zawajat ibnataha kwamba yeye amemwozesha binti yake wa anna sha'ra ra'siha na kwamba nywele zake za kichwa nywele za kichwani mwake qad tamaata ay tamazzaqa zimekatika katika ana vinywele butubutu si virefu, nywele zake zimepukutika, zimebakia nywele hafifu. Waqalat, na akasema yule mama kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna zawjaha, hakika mume wake binti yangu, kwa maana mkwe wangu, amarani, ameniamrisha mimi mamake mkwe, an aswila sha'raha niziunge nywele zake huyo binti yangu ambaye ni mkewe, nizizidishe kwa kuzivisha juu yake nywele za kuwazima, bishari mustaar, chukue nywele nyingine niongezee. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad lu'ina, riwaya inasema akasema la, hapana ameanza hivyo la hapana innahu hakika hali ilivyo qad lu'ina almusilatu wamelaaniwa wanaowaunga wenzi wao musilatu na unaweza ukasema muwassilatu inafaa kwa kuitia shadda muwassilatu wenye kuunga wenzi wao na inafaa kusema muwassalatu kwa fatha ya swadi muwassalatu wale wanaoungwa muungwa muunga wote wamelaaniwa msukarasta msusi wote ni maluunat رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا امسما متومه صلى الله عليه وسلم la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hakuna taa hakuna utiifu kwa kiumbe katika mambo ya kumuasi muumba subhanahu wa ta'ala amepokea al-Imam Ahmad na al-Imam al-Hakim na wengineo na imekuja hadith au athar katika sahihi Muslim kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mbora wa matabiina wa Madina qala anasema Said ibn al-Musayyib qadima Muawiya al-Madina alikuja Muawiya katika mji wa Madina kutokea Sham amirul mu'minin fakhatabana akatuhutubia pale Madina akiwa anatuhutubia akhraja kubbatan min sha'rin akatoa furushi la nywele wigi fakala akasema ma kuntu ara akawaonesha wale wahutubia ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa alyahud jambo hili la kuvaa mawigi kama haya sikuwahi kudhania kwamba kuna yeyote katika waislamu anaweza akalifanya jambo hili zaidi ya kwamba hili jambo linafanywa na mayahudi zama zao mambo haya ni mambo ya mayahudi hakuwahi kudhania kwamba atakuja kuona kwamba kuna muislamu pia analifanya hili wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam na kwa, kwa hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam balaghahu ilimfikia habari hii fasammahu zura fasammahu zur akaliita jambo hili la kutengeneza wigi manywele ya bandia Ah, mtu akayavaa akadhihirishwa kana kwamba ni yake, akaliita jambo hili kwamba ni jambo la uongo. Huu ni uongo, hii ni hadaa, kuwa hadaa watu kama una nywele, kumbe una nywele. Hadaa ghish, waman ghashana falaisa minna. Kwa haki ya kwanza hii tuliosoma, haki ya mume iliyo juu ya mke wake, amtii mume wake na taa ya mwanamke kumtii mumewe ni katika yale ambayo yako ndani ya uwezo wake kwa ushahidi wa nusus nyingine za kisharia kama vile aya 16 ya sura at-taghabun Allah anasema fattaqullaha mastata'tum muogopeni mcheni Allah kadiri ya uwezo wenu lile ambalo liko nje ya uwezo wako na mume analitaka lakini halipo kwenye uwezo wako hakuna taa kwenye hilo umeelewana vizuri hapo mume ataka umzalie watoto 20 mfano na wewe una operation 4 ugomvi nataka umzalie usisikilize madaktari waongo tu tumeelewana vizuri hapo ilhali amepewa maelekezo na daktari muislamu muaminifu mwenye khibra na kazi yake kwa mama kwa tunachokiona kitaalamu hawa watoto hapa basi sasa hivi mume sema ah, tazaha na nataka kuna wengine watatu mutaki bana mimi na wewe bado tuachane kwa mtii katika lile ambalo lipo katika uwezo wako huu ni mfano tulimtoa Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aya 286 ya suratul baqara Allah haikalifishi nafsi ya yeyote ila kila nafsi kwa kadiri ya uwezo wake na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alaikum min al-a'mali ma tutiqun ni juu yenu kuyafanya matendo yaliyo ndani ya uwezo wenu ametaja Bukhari na Muslim na kutoka kwa Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhuma amesema bay'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa wasallama ala sam'i wa ta'a nilimpa bay'a mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sharti la kusikiliza na kutii falaqanani akalina akanilakinisha maneno fi mastata'tu wan nushu li kulli muslimin sema kwamba nitatii nitasikiliza fi mastata'tu katika yale yaliyo katika uwezo wangu katika yale yaliyo ndani ya uwezo wangu sema hivyo nikasema kwa yale yaliyo ndani ya uwezo wangu wa nushu likulli muslimin na kwamba nitamnasihi kila muislamu sema hivyo nikasema hivyo tumeelewa hizi hadithi kwa hiyo kweli mwanamke atakiwa amtii mume wake lakini asimtii katika maasi na katika yasiyo kuwa maasi anti katika yale ambayo yako ndani ya uwezo wake wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin kesho inshallah tutaanza kukigawa kitabu nusu nibakie peji moja tuingie nusu ya pili